Suleiman a.s. Nakon Davuda a.s. vlast i poslanstvo naslijedi jedan od njegovih sinova Suleiman a.s. On nije bio njegov najstariji sin, ali Allah je Suleimana a.s. odabrao sebi za poslanika. Uavarife Suleimanu Davude i Suleiman naslijedi Davuda, kaže Allah Đelešanu. U ovom ajetu se misli na nasljeđivanje poslanstva, Dokaz tome su poslanikove, salallahu alaihi wasallam, riječi i metak nas poslanika se ne nasljeđuje, ono što i za nas ostane je sadaka. Ubrzo nakon preuzimanja poslanstva i vlasti, pokaza se sva Sulimanova veličina. Pokazaše se velike muadžize kojima je Allah Đelešanuhu odlikovao ovog poslanika. Jedna od tih muadžiza je poznavanje jezika ptica, o čemu Allah Đalešanuhu kaže. Dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato. Ovo je zaista prava blagodat. Allah ga je učinio kraljem kakvog čovječanstvo nije upoznalo. Prije njega niti će takvog do sudnjeg dana ikada upoznati. Allah mu je dao svašta. Ono što nije počinjeno nikome prije Sulejmana ni poslije njega na Dunjaluku jesu džinni. Svi džini su bili pod njegovom komandom. Allah Želešanuhu o tome kaže i šeitani, sve graditelji i gnjurci i drugi u bukagije okovani. Ovdje počinjemo razumijevati suštinu džina. Džini su ummet, imaju svoje zadaće i poslove, među njima ima graditelja, ronilaca i slično, kao što ćemo vidjeti. Oni koji su Sulejmanu bili neposlušni, takve bi Sulejman kaznio i zatvorio. Bila mu je data takva moć. Vezao bi ih u okove sve po dvojicu. Ovo je naš dar, pa ti oslobodi ili zadrži, nećeš zbog toga odgovarati. Takvu vlast mu je dao Allah da potpuno upravlja na zemlji. O tome Allah Želešanuhu kaže i da džini voljom njegova gospodara pred njim radi a kad bi neki od njih otkazao poslušnost naređenju našem, učinili bismo da ognjenu patnju osjeti. Oni su mu izrađivali šta god je htio, hramove, spomenike, izdjele kao čatrnje i kotlove nepokretne. Pravili su mu sve što je od njih zatražio, čak i kipove koji su u Sulejmanovom šerijatu bili dozvoljeni, a nama su zabranjeni kako ne bi bili povod idolopoklonstva. Pravili bi mu ponekad lonce veličine dvoraca u kojem bi se spremala hrana i dijelila ljudima. Pogledaj mu moć. Kome je to još dato? A sve to je bilo Allahovom voljom i snagom. Druga velika Sulejmanova muđiza jeste upravljanje vjetrom. O tome Allah Želešanuhu kaže. I mi smo dali da mu služe vjetar koji je prema zapovjedi njegovoj blago puhao onamo kuda je on htio. Na bilo kojem mjestu na kojem je želio kišu, poslao bi vjetrove i kiša bi pala. Imali veće vlasti od ove. Bili su to plodni vjetrovi koji su donosili beričet kiše. Pored njih Sulejmanu je data upravljanje i nad olujnim vjetrovima. A Sulejmanu vjetar jaki i poslušni mu čini smo. Po zapovjedi njegovo je puhao prema zemlji koju smo blagoslovili, a mi sve dobro znamo. Sulejman alaihi salam je iz kuca upravljao vjetom. Često bi vjetrove koristio kada bi išao u vojne pohode, tako se prenosi u mnogim predajama. Imao je ogromni drveni čilim na koji bi stala sva njegova golema vojska, potom bi naredio vjetru da ih ponese na određeno mjesto. U periodu između dva sabaha i podneva bi prelazio razdaljinu za koje je drugim vojskama bilo potrebno i po mjesec dana, a povratak između podneva i akšama je bio koliko mjesec hoda. O tome Allah Želešanuhu kaže, a Sulejmanu vjetar ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a i na večer rastojanje od mjesec dana. Od Sulejmanovih muđiza je bio i bakar. Kao što je Allah Želešanuhu dao Davudu tečno željezo, tako je Sulejmanu alaihi salam dao izvor iz kojeg je tekao bakar. Allah Đalešanuhu kaže i učinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar teče. Volio je Sulejman a.s. punokrvne konje zvane Safinat. Oni bi stajali na tri noge, a samo bi vrhom četvrte dodirivali zemlju. Pored te vrste Sulejman a.s. je bio zaljubljenik u još jednu vrstu konja zvanu džijad, brze konje. Allah Đalešanuhu kaže Mi smo Davudu poklonili Sulejmana, divan je on rob bio i mnogo se kajao. Kad su jedne večeri pred njeg bili izvedeni punokrvni konji koji su na tri noge stajali. Predajama se kaže kako je počela smotra tih konja. Neke predaje spominju kako je na toj smotri bilo izloženo više od 20.000 konja. Smotra je potrajala dugo i zabavila ga od uobičajenog svakodnevnog učenja zebura, sve dok sunce nije zašlo. Sulejman nije ni osjetio vrijeme koje je prošlo, sjeti se i reče, umjesto da mislim na gospodara svoga, ja pokazujem ljubav prema blagu i oni se izgubiše iz vida. Vratite mi ih i oni ih počeje gladiti po nogama i vratovima. Dvije jake predaje govore o ovom drugom ajetu. U prvoj se kaže kako je Suleman alaihissalam uzeo sablju i počeo njome konje po nogama i vratovima udarati. Tačnija predaja kaže kako ih je milovao i činio istikvar, provjeravao je zdrave među njima jer ih je pripremao za džihad. Sulejmanovo carstvo je bilo ogromno. Allah mu dozvoli da oženi hiljadu žena. Jednog dana se Sulejman zaklete kako se prenosi u sahih hadisu kojeg bilježi Buharija. Sulejman sin Davudov reče, Večeras ću imati odnos sa 70 svojih žena i svaka od njih će zanijeti po jednog konjanika na Allahovom putu. Njegov prijatelj mu reče, reci ako Bog da, ali on to ne reče. Samo jedna od njih bi trudna i rodi deformisano dijete bez ruke i bez noge. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao, لو قالها لجاهدوا في سبيل الله da je samo rekao inša Allah svi bi bili muđahidi na Allahovom putu. Ovo je pouka ljudima da sve što žele uraditi vežu za Allahovo odobrenje i htjenje riječima, inša Allah. O tom slučaju Allah Želešanuhu kaže Mi smo Sulejmana u iskušenje doveli bolesno tijelo toga bolesnog djeteta na njegovom prijestolju zadržali, pa se on nakon toga pokaja. Allah Želešanuhu je Sulejmanu dao pronicljivost u suđenju ljudima. O tome Allah Želešanuhu kaže I Davudu i Sulejmanu, kad su sudili o usjevu što su ga noću ovce nečije opasle i mi smo bili svjedoci suđenju njihovu. Ovaj događaj je bio prije Sulejmanovog poslanstva, kad mu je bilo svega 12 godina. Dvojica komšija su tražili presudu u međusobnom sporu. Jedan od njih je imao bašću, a drugi ovce. Čoban bi na kraju dana zatvarao ovce u tor, kako ne bi otišle u komšinu bašću. Jednog dana to zaboravi učiniti i ovce noću pređuše u bašću i uništiše sve usjeve. Kakva je presuda u ovom sporu? Kad ja je bio Davud, alaihi salam, Čoban prizna svoju grešku i on presudi, kaznati je da komši daš sve ovce koje imaš. Sulejman je tad bio van sudnice. Kad ovi izađoše, on ih upita za presudu. Oni mu rekoše, a on od njih zatraži da se vrati. Sulejman reče, Allahu poslaniće, zar nema bolje rješenje od tog? Kakvo upita Davud a.s. Daj ovce ovom što mu je bašća uništena, a čobanu daj bašću. Kad je vrati u stanje u kakvom je bila, vrati mu njegove ovce a ovom drugom njegovu bašću. To je nasumljivo bila bolja presuda. Allah Đelešanuhu o tome kaže Fefehem naha Sulejmane i učini smo da Sulejman pronikne u to. Sahi hadisu kojeg bilježi Buharija i Muslim se spominju dvije žene koje su došle Davudu alaihi salam da im presudi u sporu. Svaka od njih je imala novoređeno dijete. Vuk napade i projede dijete starije žene. Ona potom uze dijete mlađe žene, tvrdeći kako je to njezino dijete. Nijedna od njih nije imala dokaza za svoje tvrdnje i niko nije znao koje je čije dijete. Davud a.s. nije znao kako da presudi. Sulejman zatraži dozvolu od oca i reče Dijete pripada svakoj od njih. Dajte mi dijete i dajte mi sablju. Svaka će dobiti po pola djeteta. Mlađa žena povika Ne, nemoj to činiti daj neka živi, ona mu je majka. Sulejman reče, nije, nego si ti njegova majka. Bio je Sulejman, aleyhi salam, jedan od najboljih kadija među ljudima ikada koji su sudili. Kur'an nam kazuje jedno zaista čudno kazivanje o Sulejmanu, aleyhi salam. I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini, ljudi i ptice, sve četa do čete postrojeni. I kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče, o mravi, ulazite u stanove svoje, da vas ne izgazi Sulejman i vojska njegova, a da to i ne primijete. Sulejman alaihi salam je došao sa svojom vojskom u tu dolinu i čuo razgovor mrava. Ulema veli, koliko li je samo taj mrav pametan i rječit? Pogledajte ajet, ja, o, ejuha, poziv, vi upozorenje, udhulu, ulazite, naređenje, la jahti mennekum, da vas ne izgazi negacija, Sulejmanu posebno, vađu nuduhu općenito, la je šaurune, opravdanje. Koja je samo to rječitost? Sve to kazano u samo jednoj rečenici. Sulejman alaihi salam je čuo tog mrava, razumio je čak i govor insekata. I on se nasmija glasno riječima njegovim i reče, Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koji su ukazao meni i roditeljima mojim i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje i uvedi me milošću svojom među dobre robove svoje. Još jedno čudno kazivanje se spominje o Sulejmanu, ale u Kur'anu. To je kazivanje o njemu i Belkisi. Ta priča u Kur'anu počinje riječima i on izvrši smotru ptica pa reče zašto ne vidim pupavca da nije odsutan? Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili ću ga zaklati. I ne potraja dugo, a on dođe pa reče doznao sam ono što ti ne znaš i sabe ti donosim pouzdanu vijest. Pogledajte kako pupavac, ptičica jedna slabašna, razgovara sa najvećim carem Dunjaluka. Obraćanje u kojem nema poniženosti ni straha. Nije to kao obraćanje današnjim kraljevima i presjednicima u kojem se obavezno ponizno i sa ogromnim strahom kaže samo ono što njihove uši vole čuti. Grad Saba je bio u Jemenu. Žena po imenu Belkisa je vladala Jemenom tako moćno da je to bilo i pupavcu čudno vidio sam da jedna žena njima vlada i da joj je svega i svačega dato, a ima i prijestu veličanstven. Poštovanja vrijedan vladar je bila Belkisa. Vidio sam da se i ona i narod njezin suncu klanjaju, a ne Allahu. Šeitan im je prikazao lijepim postupke njihove i od pravog puta ih odvratio, te oni ne umiju naći pravi put, pa da se klanjaju Allahu koji izvodi ono što je skriveno na nebesima i u zemlji i koji zna ono što krijete i ono što na javu iznosite. Zašto je hudhud ili pupavac spomenuo vodu i zemlji? Zato što je hudhud kazivao Sulejmanu gdje se nalazi voda pod zemljom. Allah je, nema Boga osim njega, gospodar veličanstvenog arša. Ovdje Allah spominje arš Zato što je Hudhud spomenuo Belkisin arš, kako čovjek ne bi poželio arš poput njezinog, nego treba da se divi Allahovoj moći i njegovom aršu. Sulejman alaihi salamu reče, vidjet ćemo, da li govoriš istinu ili ne. Zbog čega mu Sulejman alaihi salam nije odmah povjerovao? Pa zato što u to vrijeme nije bilo druge žene koja je vladala zemljom, To je bilo čudno Sulejmanu alejhi salam i bilo mu je čudno kako mogu obožavati sunce, kako? Čudno mu je, čudan mu je bio i njezin arš i golema vlast koja joj je bila data. Nije mu rekao ni da je iskren, ni da laže. I u takvom postupku je pravičnost i mudrost pokazao. Sačekati da se obejani ono što neki govore bi trebao da bude naš princip. Sulejman alejhi salam napisa pismo i dade ga pupavcu. Odnesi ovo moje pismo pa im ga baci, a onda se od njih malo izmakni i pogledaj šta će jedni drugima reći. Naredi mu da stane podalje od njih i prati njihovu reakciju. On tako i postupi i u ovome je dokaz da ptice razumiju govor ljudi. Veliki se reče, o velikaši, meni je dostavljeno jedno poštovanja vrijedno pismo – Od Sulejmana je glasi u ime Allaha milostivog samilosnog Ne pravite se većim od mene i dođite da mi se pokorite. O velikaši, reče ona, savjetujte mi šta trebam u ovom slučaju uraditi. Ja bez vas neću ništa odlučiti. Bila je pametan vladar i nije samostalno donosila odluke. Savjetovala se sa prvacima svoga naroda. Oni joj rekoše, قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين مسمى vrlo jaki i hrabri, rekoše oni, a ti se pitaš, pa gledaj šta ćeš narediti. Kako je ovo divan prizor dogovora među pametnim? Ona im ponudi ispravno rješenje. Kada carevi osvoje neki grad, reče ona, Oni ga razori, a ugledne stanovnike njegove učine poniženim. Eto tako oni radi. Poslaću im jedan dar i vidjet ću sa čime će se izaslanici vratiti. Odluči da pošalje velike darove koje je teško odbiti, pa će se na osnovu toga saznati stvarna moć i namjere Sulejmana a.s. I krenu delegacija put Palestine sa velikim i bogatim darovima. Zadaća im je bila da kažu kako oni nisu za rat i kao znak dobre volje im donose ove poklane, a za uzrat traže jedino mir u kući. Ovaj postupak naljuti Sulejmana salam, i on reče zar, zar da blago mene pridobijete? Ono što je Allah meni dao bolje je od onog što je dao vama. Vi se onome što vam se daruje radujete. Vratite se njima mi ćemo im dovesti vojsku kojima se neće moći oduprijeti i istirat ćemo ih iz sebe ponižene i pokorene. Predajte se bez borbe. Kad je Belkisa to čula, reče im, nema nam izlaza. Predajte se. Pošaljite iza slanika i recite mu da se bez borbe predajemo. Čekajući ih, Suleiman alaihi salam reče, O dostojanstvenici, Ko će mi od vas donijeti njezin prijesto prije nego što oni dođu da mi se pokori? Ja ću ti ga donijeti, reče Ifrit, jedan od džina. Prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam zato snažan i pouzdan. Snažan da ti donese marš i povjerljiv, neću oštetiti dragulje kojim je ukrašen. A ja ću ti ga donijeti, reče onaj koji je učio iz knjige. Učenjaci se razilaze o tome ko je taj džin koji je znao znanje knjige. Jedni kažu kako je to bio jedan učenjak iz Benu Israila, kome je Allah Želešanuhu dao znanje Allahovog najvećeg imena, kojim kad bi zamolio Allaha, on bi mu se odazvao. Drugi kažu da se misli na Meleka Džibrila, prvo mišljenje je jači, a ja ću ti ga donijeti, reče onaj koji je učio iz knjige prije nego što okom trepniš i kad Suleiman vidje da je prijesto već pored njega postavljen uzviknu ovo je blagodat gospodara moga koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti a ko je zahvalan u svoje kori zahvalan a ko je nezahvalan pa gospodar moj je neovistan i plemenit koja je to moć imati takvog vojnika u svojim redovima Potom Sulejman a.s. naredi da se promijeni raspored dragulja koji su krasili Belkisi narš. Promijenite izgled njezina prijestolja da vidimo hoće li ga ili neće prepoznati. I kada ona dođe bio rečeno, je li ovakav prijestol tvoj? Kao da je on uzviknu ona. Pogledajmo, nije joj rekao je li ovo tvoj arš, nego je li ovakav tvoj prijestol? Njezin odgovor je bio još precizniji. Nije rekla jest, jer je nelogično da prijestol netaknu stigne prije nje. Nije rekla ni nije, jer je zaista izgledao gotovo kao njezin prijestol. Reče kao da jeste. U te dvije riječi je ostavila tri mogućnosti. Da jest nije naš, da nije i da bi mogao biti njezino prijestolje. Sulejman a.s. kad je čuo njezine riječi se začudio njezinoj mudrosti i znanju te reče a nama je prije nego njoj dato znanje i mi smo muslimani. Ona je učena, ali ja sam prije nje učen bio i ustao sam još i musliman. Predala je carstvo Sulejmanu, salam, ali je ostala u nevjerovanju. Sulejman, salam, joj htjede pokazati nešto što nije moglo biti produkt ljudskih nastojanja. A da nije ispravno vjerovala, nju su omijeli oni kojima se ona mimo Allaha klanjala, jer je ona narodu nevjerničkom pripadala, uđi u dvoranu bio je rečeno. Dvorac savo stakla, ispod njega rijeka koja teče. Uđi u dvorac pun vode, uđi, reče joj Suleiman a.s. Ali voda je, reče, samo ti uđi. Ona podiže haljinu kao da će rijeku zagaziti. Stade na staklo, vode je nigdje, začudi se. Šta je ovo? To nisu ljudska posla. O ovom događaju Kur'an kazuje ovako i kad ona pogleda, pomisli da je duboka voda, pa zadiže haljinu uz noge svoje. Ova je dvorana uglačanim staklom popločana, reče on. Gospodaru moj, uzviknu ona, ja sam se prema sebi ogriješila i u društvu sa Sulejmanom predajem se Allahu, gospodaru svjetova. Nakon toga Belkisa prihvati islam. Mnoge predaje spominju kako je Suleiman alaihi salam se njome nakon toga oženio. Od najvrednijih dijela koje je učinio Sulejman a.s. je bilo ponovno građenje meštidu Laksa. Prvi koji je sagradio taj meštid je bio Jakub a.s. U sahih hadisu se spominje kako je naš poslanik s.a.s. upitan koji je meštid prvi sagrađen na zemlji. Meštidul Haram u Mekki sagradio ga je Ibrahim a.s. reče, a onda Meštidul Aksa reče Sagradio ga je Jakub alaihi salam. Upitaše kolika je razlika između tih gradnji 40 godina, reče. Kad je Nabukodonosuros zauzeo kuc, struši mešćidul Aksa, pa ga Sulejman alaihi salam ponovo izgradi, a pored njega sagradi veliki Sulejmanov hram. Taj hram je bio i ostao svetinja za židove. Njega oni dan danas traže pored mešćidul Aksa. Vrijednost Mešidu Laksa se spominje u brojnim hadisima u kojima se kaže da je namaz obavljen u ovoj džami vrijedan koliko 500 drugih namaza. Od Abdullah ibn Amr ibn Asa se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Sulejman, sin Davudov je nakon završetka gradnje Mešidu Laksa zamolio Allaha Đelešanuhu tri stvari. Da njegova presuda bude u skladu sa Allahovom da mu Allah dadne vlast kakvu neće dati nikome poslije njega i da svako ko posjeti tu džamiju samo radi obavljanja namaza u njoj bude čist od grijeha kao na dan kad ga je majka rodila. Pa poslanik, salallahu alaihi wasallame, reče prve dvije stvari su mu date, a ja se nadam da mu je udovoljeno i trećoj želji. Ukazivanjima o Davudu i Suleimanu alaihi salam smo vidjeli muadžize koje su im date a pred kojim ljudska pamet stane. Opet, makolika moć i čuda posjedovali ljudi, ostaje jedna istina, a to je, oni su ipak ljudi, a ljudi umrijeti moraju. Nikada ljudi neće dostići Sulejmanovu snagu, a i Sulejman je umro, i svi ćemo umrijeti. Ostaće djela i samo ćemo sa njima pred gospodara našeg stati i račun polagati. Umro je Suleiman alaihi salam u 52. godini života na čudan način. Ljudi toga vremena su bili iskušani džinima. Čak su mislili da oni znaju gajb, ono što će se desiti. Allah ih htjede podučiti putem Suleimanove smrti, da džini ipak ne znaju gajb. Jednog dana je Suleiman alaihi salam naredio džinima da rade, a on je stajao pored njih i pratio njihov rad. Kad bi on pratio, neprestano bi radili bojeći ga se jako. Sulejman alaihi ih je kažnjavao na Dunjaluku žestoko, prije nego bi bili kažnjeni na Ahiretu. Džini su danima radili bez prestanka, a Sulejman ih je naslonjen na štab posmatrao. U tom položaju mu Allah Želešanuhu uzrije dušu. Oči Sulejmanove ostaše otvorene. Džini su mislili da je on još živ, pa su i dalje radili. Sulejmanov nasljednik je to znao, ali to nije želio pokazati pred džinima. Dolazio bi kao da nešto šapće Sulejmanu na uho, potom bi odlazio. Džini su radili bez prestanka cijelu godinu. Čudili su se, čitavu godinu Sulejman alaihi salam stoji nepomično na jednom mjestu, ne jede, ne pije, ne govori, ali stoji i otvorenih očiju ih gleda. Međusobno su se sašaptavali. Možda je umru, ali ih je opet bilo strah da bilo šta poduzmu. U tom periodu Allah Đelešanuhu šalje crva koji je izgrizao štab i Suleiman Aleyhi Salam pade na zemlju. Džini shvatiše kako je Sulejman Aleyhi Salam umro još prije godinu dana, a ljudi shvatiše kako džini ne znaju gaju. Jer da znaju, ne bi godinu dana neprestano i u strahu radili. Allah Đelešanuhu kaže, a kad smo odredili da umre, Srb koji je bio rastočio štap njegov, upozorio ih je da je umru. I kad se on srušio, džini svatiše da ne bi namuci sramnoj ostali da su budućnost prozrijeti mogli. Allah Želešanuhu ovim želi poručiti ljudima kako su džini slaba stvorenja koja ne znaju gajb i koji su počinjeni gospodaru svjetova Allahu svemoćnom. Tako Kur'an govori o najvećem caru Dunjalka svih vremena, Sulejmanu alaihissalam.